Yogja ya rawuh. Sugeng dalu Pak De Marwoto. Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pripun nun sewu menika tebih lho Yogja Blitar niku tebih lho. jam Pak De? Saking Jogja Pak De. Engko nek bali tak jamane ya. <laughs> oh, berarti mau sare mau. Ora, wong ora ngamatke jam ngopo. Wah, nggih. Ora ana luang bituai. Oh, ngaten. Nggih. Ngetki jam are apa butuhe dolan, dolan. Oh, nggih, ujubipun pokoke tindak blitar mengestoni ingkang putra. Ora mengestoni. Lah napa niku? Ngrasake segane percil. <laughs> eh, ngrasake. Pak Dito, tindak mriki hmm? nembe pindah mriku napa sampun kaping pinten? Bisa niki aku. Oh, ngaten nggih. Heeh. Wah, omahe, omahe jan. Ora, Pak Ora umum. kok ora umum niku nggih umum ta mesti nek jenenge omah kok ora umum niku lah nek gaweane mek adol abab njur iso kaya ngene iki ha <laughs> nggih menika kemiranipun ingkang maha kuwaos kese oh ya wis isih neng kono ora apa-apa pripun ha ah, kae engko ngerti-ngerti njukuk gembreng njur nang mburi <laughs> tabuh banter banget Panjen keparat siji kuwi nek karo aku sia-sia diajab patiku <laughs> Nggih mboten to. Lah aku lara jantung, nanfal. ber ngono. Niku saking tresnane kali Pak Deto. Ah, saking tresne dhek iku ngantapati iku nek aku mati saingane sudah siji. <laughs> saingane sudah siji to. Lah ya diparingi nyawa rada wulet. <laughs> Nggih. Wah, srawung kae iki nek ora dawa jembar dadane mulur nalare tek. Loh, kok saged sebabe napa ha coba karo procil wani gebrak ngono ki ora wani lha kok mboten wani pripun ha nek digebrak wedi tenan procil aku ora wedi karo oh oh nek jenengan malah bales ora tapi pripun? ya semeneng wae <laughs> Kyai Yogyakarta jeneng Bales ki njur marai apa to marai sugih apa? Oh nggih. Ora. Mboten pareng nggih. dendam itu e- tidak boleh. Wong ki nek iso kaya wit pelem. Wit pelem niku pripun? Dibalang nganggo watu ning malese nganggo pelem. Oh ngaten nggih. Anyar iki. Eh. Se se se se baleni. Wong iki kudu kaya pelem. Heeh. Hmm. Nggih, lajeng dibalang watu, le males nganggo buah, nganggo pelem. Oh, anu iso ya. Yo. Kale, dipisui sing duwe pelem kok dipisui lah nek konangan wong mestine nek mbalang kuwi berarti dudu ngune dhewe sing ngune dhewe mestine aja menang-menang kuwi sarjana hukum lho lho mboten ngoten aku ki ya praktisi lho weh <laughs> apa nek apa nek mbalang pelem mesti ditek dhewe lho mestinipun nek ngune dhewe ki ya diati-ati Si, alesamu apa kok mestekke Aku arep delok takrane sarjana hukum sampai di Oke, siap. Wah. Tenanan iki. Kowe sarjana hukum, meni. di hukum apa kowe? Lon. Eh, ampun banter-banter. Karane rasane sing di omah to. <laughs> Lah yo mek cobane dhewe-dhewe nek Neng Hongkong, Kong dikarantina secara paksa. <laughs> nek aku nek omong ketabrak taksi sinten nyong lho kok saged niku pripun aku taksi nek luar negeri mah kok ditabrak ditabrak taksi kudu luar negeri hmm. ceritane pripun ayo nyabrang tenanangan kuwi Oh, padahal ten luar negeri niku harus tertib. Tertib. Tertib. Kono numpak bis kudu antri. Nggih. Ora aku ora. Nyebrang kedah ngentosi lampu merah hmm. atau oh, mobil ah. berhenti oh, di tempat yang benar. Ana alarme anger teng teng teng ora entuk nek oh, teng tet tet iki entuk. Aku wis tet tet ngene aku cek gojek karo cah-cah. Nggih. Wis wis tet tet tet aku cek bablas. Bab. Bablas. Eh, minggir ah, des. Selamat. Iki ah pinter percil iki. Pokoke aja waduh mburi ana Sterling Steel. Saploke pandemi ora tanggapane cangkeme kram. Lah kok saged? Meneng wae. Lho lho lho. Mandap malih, Pak De. Nek kuwi jenenge wae ora apa-apa. gedhe ngapu ah sandale kiwa jenggo tengen-tengen jenggo kiwa <laughs> asli tenan nek laku <laughs> Minggu diceluki to Pak De kersane tindak. Mo ora ora kenal karo dhewe ora tepung. Arep turu Neng kono sak karepe. Wong kae paribasan rupane kaya dengkul dikit ketik niku anune pripun niku falsafahe pripun yo kok diketik-ketik abstrak kok malah abstrak niku lho ora karo kok ora mungguh karo kanane dengkul kok dikit ketik lah mboten dengkul kan abstrak iket niku kudune ten sirah hmm nggih kae ora ning jasane ning budaya Jawa nggih wah paling hebat oh nggih sedaya ngakeh Wah, lak tenan ta. Lak tenan ta. Lak tenan ta. Iki nek banyolan kanggo aku iki bahaya lho iki. Ayo konjoroke sapa meneh kendhen. Nek men ning omahmu dijoroke pretil yo niramaku. Lakone penangsan. Oh, eh arep pramen toprak iki. Eh. Nuwun sewu. Injih. dipun tugaske kali kene Mas. Sing kaguan dalem. Nggih. Kae ngladeni. Oh, nggih. Mesake. Kok mesake? ini kaya yatim piatu. eh. Rumangsamu. Kowe kok uneke kaya yatim piatu. Yatim piatu ki dongane malah mandi langsung nang ngersane Gusti lho. Ayo, wis kelene kelis ngono kuwi to. <laughs> wis kuwi carane wong batik ketok ngerengane nek carane tekek ketok loreke wedh ora diunjuk diunjuk ya mbak eh, kok oh ae tuku oh aman deh mboten disirati deh nuun sewu nggih nggih apa kirun ya sepuh nggih ketok iki ya eh, anu ning mbagusi kok mbagusi pripun lantai niki percilih pesen mawon marmer tulung agung. Nggih. Pira to regane sepatu? Lho. Ben ketok cah nom. Eh, nek wayangan juan. Mboten sikile mrotoli sih to. Nek kencing manis. Padake besanmu wae. Rata tanan. Rata tanan piye? Niki panggung Mas dipun karpet. Sing ngomong nek kene betak ya sapa? ngerci iki panggung suku penjelan menika ha iki cublukmu neng kene iki cubluk niku napa Pak goblok goblok oh goblok cubluk niku dagelan Banyumas wedok ndek niku oh nggih cilik nika nggih nggih nek gawe plesetan Duh men Banyumas cilik ada yang numpak bis lah ora Oleh ya tawang suli dhewe. Kamera sadar to, niki caga. Mungkin nek sampean temriku niku disorot pas surian penjahan menika mboten ketawis. Nggih, amargi nyengan nika ketutup panca. Nah, nyen menika ketutup caga. Nyen ki mbok ya sadar posisi nyen. Tapi nyengan nika kedah geser sampe tawis. Eh, dadi menyen nyen menika kedahipun ngertos kawontenan. Milani pun kula mawi sepatu menika ing pangajap. Kula menika badhe sinten sing dijab? Lah. Kok eh? ing ijab pripun? Golekno arep tak kekreki kupinge siji. Men kaya pekathik di bang panolan. Lah, aku piye? Aku piye? Eh? Eh? Kok eh? arit eh, barang? Lipun. Aku nganggo sepatu kaya ngene. Oh, iya, si. sik. Sampeyan madhep mriko. sing dimaskeri niku cangkeme. Mboten gegere. Ku iso dadene amene niku. Maklah ngono makan. Saiki nek ngene iki sadis. Apa-apa ditamakke. Lanang kok gadis. Ya ya. Isep ya. Lanange gadis kuwi nek ngombe banyu putih entek. Aduh, sudah gadis ini. Niku habis Pak De. Habis ki sing dikelo dienggo capce barang bunder-bunder kae. Ayo Pak De. Apa? Muni adoh. Niku lho. Ora-ora muni adoh. Lha napa? Iki mau apa gadis iki sing dikelo. Dikelo dimasak niku lho. Nek gadis dimasak nek iki sing bungahi. <laughs> ah, gadis e tewel. Monggo. Seneng masak. Sepatu ku ngene ya. Nggih. Sakarene ya, Ji. Sepatu pripun? Sepatu kuwi Ron kok Ji. Kuwi kanji to. Ya eh, ya Haji ki Haji ngono kok. Ji. Ah kuwi Jirun. Kemesae to. Eto wong niki cacek kok. Gocek wingi. Sing badhe boten entuk nggih namung job kali calangan itu. Wah ini ngawai dia wis termasuk spesialis. Dokter spesialis suran. Oh, iya. Nek ora suro. Nek wong suro panang. Ngono. Delalah ya ora enek wong suran. Awake dhewe khusus dagelan wong suroan. Ah, wong pokoke enek suro nyang. Nyang. Sesuk melu piye? Ning sapa? Wene klentreng. Wis, gak suran kok ngono. Apa? Lah terus enten napa nek mboten suran tindak mriko? Lah rono kok dak kenteni suran. Piye? Ayo kowe wang suli. Kowe omongane iki lho. Pakde. Ora <laughs> wani diwedeni apane. Lah kowe karo aku ora enak wedine. Iya. Oh panjane ya wis padha medeni kabeh. Nah, wis kompak. Sepatu tak balene ya. Sepatu iki Sepatu nggih. Filosofine senajan iki ora dadi siji. Ning nek mlaku selalu beriringan. Sapa? Mbahmu. <laughs> Jenengane ngono kok ya wong sepatu ki benda mati kok mlaku iki. Diintepke ning sikil. Nah, nek manggon sikil mlaku berbarengan kuwi lakek beriringan iya. kok sepatu mlaku beriringan ki kowe ke wis lali karo ngalam donya piye? Aku wis lali ki pandemi kesuwen ki <laughs> dadi opo apa lali. Selalu beriringan. Terus. Nek sijine lara, sijine ya meneng. Sapa? Sinten? Mbahmu. Ya sepatu kuwi. Sepatu kok lara sing lara ki sikile. Tegese. Ora usah diteges. Nah, utise. Ah. Nah, dadi men dong nek cara ngono aku kan teges. Cara kene utis. Nek sing rusak siji, sijine dirumora lunga nunggoni. Njur ora iso gantekke posisine siji lan sijine. Posisi apa? Oh, takon ngono. <laughs> aku ki sik nganalis tembungmu ki anyar iki <laughs> nganalis eh kemajuan aku iki iya anu Mas pedro kok sepatu loro sitok sing sitok gak melu wong ki nek wong ora tau srawung karo wong sing bakul golek rosok ke ke loro kabeh ya budal kok sepatu bolong ya budal <laughs> bareng lah aku nek wong sing ora duweni keluwihan Nek kaya aku, aku kowe keluwihan banget. Kok sakit, Pak? Sing keluyan ki napa? Aja dilokke engko nesu. <laughs> Lho niku lek bab keluyan niku kan anu piyai-piyai mboten pirsa. Untune karo cangkeme arep ngono dhek. <laughs> Wah, mboten sah nesu. Ngono, ora nesu aku mek tak gedheke. Masalah. <laughs> Masalah ora. Iki mau wis karo bojoku ngomong. Engko nek menyang Neng kono ketemu abahe aja lali nggawa betadin karo perban. <laughs> Mesti me harus dipiloro aku. Sing arep miloro kowe iki sapa? Ora dikapak-kapake wis lara kok. Hmm. Piloro. Sing lara sapa? Aku, mbokmu. <laughs> Kok ganti takon, Mbok. Tegese sepatu kan selalu beriringan wong loro. Iki sepatu loro ya loro. Apa enak sepatu kok ijen budal bareng? Ono. Sepatu apa? Wong sing golek pemulung kae ya siji ya dienggo ora apa-apa. Kaya cangkemmu mau lho. Aku aku balekke tembungmu. Sepatu kok loro budaya bareng. Angel cah iki. Angel. Aja oh, digara. Nah. Dagelan darah kene wis ngono kuwi kabeh. Angel aja digara. Sing anyar ki aku se restoran kuwi neng dinen iki dienggo ae. Ora ana meneh. Aku ki PTE ki entek anu lho, petang trek lho. Terus berang ton, Dari angel e ram tak. <laughs> Sowan. Dadi mek giring wele ngegulke suwi. E gak gul-gul. Nek nggonamu muni angel, aja digarap. Nek nggon aku beda meneh. Apa? Angel, ales. Mending ngono oh. privat. Oh iya. Ora nyandak privat. <laughs> Iki ngertine privat ki sing nggo ndelok kuwi. <laughs> Iya. ora sa pripat perih banget teh. Lah iya wis suwe kok. Eh, aku nganti kowe nang kene wong anyar, aku emper iki tau aku trending siji sampe anu karo Gus Miftah. Kene tau surat nang kene tahun pira saurunge pandemi karo Gus Kiai ini Miftah ya. Eh. nang kene trending. Lah kok apa menek kowe karo aku? Apa? ora tren ndeng <laughs> ora tren ngopo ora trending ora apa-apa mek ndeng ndeng tok hmm. lha kuwi jending nek arep pipis ning jending lha kuwi padha <laughs> maksa apik iki guyu-guyu ora ora guyu aku aku ora tepung ora tepung terigu ngene dirane <laughs> iki rembugan surane percil kowe kowe rene lagi iki ya ngono iki awal. kowe iki ya wis bola bali kae nek dalange rene bola bali ha iya ngarang kuwi dulur Sinorohwadi kok heeh mm -mm. tegese wis kanca plek mm. poldek nek cara wah aku karo anu ku poldek <laughs> ngono kuwi Akeh celuken karpe ki ngopo ben omong dhewe karo para netizen. Eh. Kok eh niku lho, kok oh, dijeneng kok eh. Iki tembung senadan mek sak huruf. Ya. Ning berduta makna. Maknane nopo? Eh. Ha ah, aku muni wong kaget yo. Eh, ya kaget. Ngundang wong eh ya ngundang. Tembung tembung sing sing sak huruf kuwi ya ming e nek telung huruf sing sepatah kata ning berduta makna iki anu anu di anu bingung ta kowe anu ne tanda tanya jadi tanda tanya iki bertanya-tanya apa kuwi perkataan yang bersayap ji anu sayap anu ne piye eh. padha karo anumu kok tulung anakno <laughs> padha karo e kuwi e iki ya e, e iki ya ngono e jek urip ta kowe nah Eh, aku ora kemrungsung. Bon. <laughs> Sampun. Apa? Mpun apa dereng? Ben roh antarané dagelan nom karo dagelan senior. Oh. Bidu. Panggonane niku ngoten nggih. Panggonane dhewe-dhewe. Nggih. Dadi nek nom ya awore nom, nggih. Nek sepuh awor sing sepuh. Nggih, lak nom niku mesti awore sinden-sinden, lak sing sepuh niku awore meja, ngoten niku. Oh. Ceken. Cegese. Cek Ya panganan nenek omben-ombenan komplit, Pak. Lah sing goblok sing di omah to ana meja kok ana panganane. Lho lha kuwi apa? Kuwi nampan lho. Lha nyapa ora dikeki panganan? Sapa sing ngekeki ngono? Ayo omong sing di omah. Lho, sing di omah aku, eh. Lho, liyane kuwi ora apa? Kowe kene nunut. <laughs> Kok iso nunut lho. Kok rumangsaku nuwun sewu. Sabar, aja mbantah. Iku para gurune awake dhewe. Iya, iya. Wis miring, Bro. Wis. <laughs> Ade kudu tetep bersaing. Nasional musuh tuwek tetep saing. Kudu saingan. Iya. Iya mriye trending bengi iki. Saingan. Ah, saingan. Aku nek kupluan nek ngene diterokne kae. Nek percil nerokne pake kae. Sandirone. Saking tresnane karo Sandirone neng kene dipatung. Eh, pundi? Apa engke ambo tenan enten? Bonsek klopo sak gon-gon sing bendol ngisor kuwi. bidan kebanget ngeling-ngeling sandiro ora ora kebanget tenan saiki iki modele bonsai nggon klopo kuwi agek trending kok sing kono sing nom sing kene tuwek rupane ya wis diakoni to awake iki ya tuwa tenan kok piye wis penake ngopo kok ngresula ngopo rumah sing kang ngresula mbok yo ben ngono sing tuwa kono karepe DRDR gawe pilah antarane kowe karo kono mbok yo ben wong ki ya enek pil sapate. Sing nang kono. Mbok golek pil kabeh wis sing gampang <laughs> ngono. <laughs> Omong wae aku tenan aku wis bermakna iki ki omongan Ya, lah yo aku mau ngomong tenan kowe ya olehmu mangsuli waton menyeh kok. Bareng aku ngomong ngono kok. ya dipepe. Menyeh. Ngentut nah ayo. Loh, Kok nantang? Aku padha karo duwe kanca WC dikathok. Iya ngono Nang surah sing sabar, sabar, sabar. Sabar, Pak Di. Jenengan niku dados contone para generasi muda. Nah, oh, ah, cek. Ha, ah, cak iki niku bener. Nggih. Ndang ngomong. Kuwi yo mbakku omongane Munasir. Munasir ki menteri. <laughs> Pak Munasir efendi kuwi menteri. E. Iki nang kene rambut menteri Ya. Ngrembuke padha wong bakul abab. Lho kok bakul abab? Lah sing tak jolke raimu kok. Wong raimu ya ora pati gadhek ngono. Ah nek kowe ora iso ngababi nganggo tembung-tembung sing lucu, apa payu kowe di omah iki apa? Oh, Kula mau cah-cah bojoku tak kene nek mlebu ning ayo ngentut meneh nek iki wis aku yakin. Mboten, mboten. Tak kandhani kowe nek mlebu omah percil nggo kapuk sumpel iku pinge. Lha kok saged? Lah iki dicangkem iki semene kae iki nak brebeg. Apa kowe iki ya ora? Ora, mung padha ae. Lurah Kadisono. Kowe apa? Aku ki ngomong ke lurah kok, kowe lancang ngonoke aku. Lho kok nesu neh kok ya ora. Tak grup iki kudune ya kudu imbang ngoten lho. Ah, kowe iso muni ngono. Kowe nek tak buka ketemu selesai lho kowe. Lho. Lho jenenge sak leres lho Pak de, Sak grup itu dunia imbang. Ah. Biyen ki imbang. Iya. No. Biyen. Oyok-oyokan baliu. Aku kok rati pasang no, lho. Tapi kan saya sing penting sehat. Ya. Lho, iya apa ora? ya. Indise. Saiki wis ora ana, ngoten niku pun mboten wonten, Mbah. saat niki niku aku ya apene matur ning gene Kang Arif, matur nuwun Kang Arif pun. Nggih, pirawuh mriki. Sebab biyen Pak dito Abah wis mesti kenal. mesti roh aku yeah. karo Kang Arif di zaman yang Solo bening Solo sing nyusul ya dalange jaman sampean erek iki alah eh ya, lambemu lho ya mesti pas dolan kan hotel kan cedak RRI to Mas kok hotele Ora Ma mawar mawar Indria. <laughs> Lunggo ae. Kejebrek tenan. Sabar. Oh alah. Sabar, sabar. Sabar Pak De. Aku miterang sik kuwi. Pripun? RRI kuwi piye, Mas? Lho, lah nggih niku hotel riyen niku celahe RRI. Ngeten lho Pak De, ngeten Pak De. Iki Lho ancane leres Pakde, lho teng anu teng apa Solo niku mesti hotelnya mawar Indihome niku lho. <laughs> Indihome. Indria ya. India. Ha <laughs> nah, nggih. Dados ngeten pripun menawi Cak Procil menika nderek abahe pentas wonten RRI gabungan. Wayang orang ketoprak menika mesti hotelipun wonten sanding RRI menika. Nggih. Nah, Zaman biyen kalian panitia dipun cepaki wonten. Lah. <laughs> Teh anget Panitia panitiane jenenge Ganden. <laughs> Lah berat berarti sak grup. Dadi benro aku iki karo dalange iki piye lah. Aku nador nadar nadar. Nah kowe kok bedor? <laughs> Nah, nadar eh sak mongso-mongso katoke suwek. Nah. <laughs> Iku sak mongso-mongso aku sedhe omah Kang, Saman tetep kudu dalang ning omah. Oh, nadar dhisik ngono kuwi. Heeh, saiki kelaksanan dina iki. Padha karo iki. Lha nadar Bu Marwoto. Eh, nggih, Ibu wonten. Kaya nadjar. Pripun? Pripun, Pak? Sak mongso-mongso omahe dadi iki kon ngalih. Oh, Malah busir niku. Nadare ngoten nggih, Pak. Eh, alah. Lah kok apik to? Yo nyetun iku harmonis sing ngoten nggih harmonis. Keluarga bahagia iki ya. Permasalahane. Yo oh, nggih. Wong lanang iki tau jawab. Lah kok sakit wong lanang ngoten. Lah aku begitu di omah, aku lunga. Lah terus omahe Pen. Dol. Oh, oh, kok dijual. Wong kulake. Wong tanggung jawab kok rumana adik iki mek nyambut gawe golek duit ning sing ngecakke kono. Sing ngecakke apa? Ngecakke duit. Kowe ngertine ngecak kertu. Oh, potonganmu kaya songondol-dol. Ah, Anakku semboyan iku kuwi kok. Apa? Dagelane ben awet kudu gelem main. Main. kertu no lho lho lho niku larangane negara nah, lho niku mboten nangsal lho ban niku oh, penyakit masyarakat main kertu mboten nangsal kuwi nek nang jaba wong ki kamar <laughs> wong limo kok penyakit kuwi malah kuwi contoh virtual PPKM -e. kok sakit ini lho jaga jarak apa enak wong main kok ngini lho <laughs> jaga jarak Wih, malah sehat Neng, ningkatkan imun ini ningkatkan imun maturun bah sabun rawo eh, pak dito pak sabun rawo ini gue matur nuwunmu karo kene karo dalangnya aku rak wis kulino nge kulino wadi ini makin buatan buatan nopo-nopo lho deh wong iya kuruna ora tau tanggapan hmm. jadi iya sana itu ngo pokoknya Ya sing penting dongane to. Saiki kowe ngenedit nek njaluk. Aku ya duit kok donga. Ha ah, iki. Iki aja nganti, aja nganti kowe tiru pikirane iki. Lho, lha eh. nyapa pikiranku dhewe ya pikirane kono dhewe. Pikiran kok tiru teke nggae dhewe kok kon niru. Deke adek-adeke wis Aku ora ngadek lungguh matane. Iya. <laughs> Nek kowe rasa ngadek wong gulane pancen dhuwur. Iya. <laughs> wong kencing manis to kok. Timbang kowe apa kok? Apa? Loro kok murus, pangane renek kok murus. Loro <laughs> kok sombong. Ya mergo ra kisenan kuwi. <laughs> Lah sing motone apa? Angin. <laughs> Kaya takmu. Nek matur lho, Dik. Iki aja ora kesangeten. Aja mikir iki apa-apa duit. Oh ngaten. Kowe rasah melu-melu, sing melu tak wae. Lho, le mikir kuwi lho. <laughs> Kok malah jenenge. Tapi Pak Dito iki ada-ada saka Yogja lho. Kan mosok dolan ning Blitar terus mau trimo mau dungotok iki. Enek duren, gagang rambutane untung. Brio mak wis komplit. Alhamdulillah. Pun dicepaki ya Pak. Sampun mamam duren wis wonten eh. Aku mau dikandani Dena kok ya. Pun Pakde kula cepaki kersane apa niku enten cap jahe, enten useng-useng, enten besengek, enten bakmi. Kula cepakke kagem Pakde mengke dicampur dadi siji. Terus dadi aku kaya kiri ning ngene. Ya <laughs> jek-jek iki dipilah-pilah. Padha. Kowe ning kere kemajuane mbok mangan apa-apa ora tau wetenge lara. Oh. Lho ngoten nggih. Apa enek kere vaksinasi? Ora ono. Oh, ya ngerti-ngerti sek ngono mingan. <laughs> Kok rumangsa. Ora enek kere kok ngampe stroke barang ora ono. Ya. Kere iki daya tahan tubuh. Ayo ah, ya dadi kere ana. Lho wis kuwe ta rong taun iki ta kere. <laughs> Lah kok ngomong ngono? casing itu duju ning jeroane ya tetep kere lah wi tapi ya nun sewu mas Hengki iya iki lah pak jenenge cek pancet ta lha diganti sapa ta Hengki Hengki Kurniawan musus buntu ya iki mosok ape lali wong ya jenenge sapa ta ora lah biasane nek dagel ki Deni Apriandi nggih terus dadi percik nggih Selianu ke, warto ke, tak jenak di selindru. Terus anu kae Darmadi. Darmadi Pondo. Nggih. Niki asline Harsono. <laughs> Harsono. Harsono wong endek. <laughs> Apa enek Harsono dhuwur. Harsono iki Harsono setengah meter. Nggih. Untet ya lho Harsono. Mboten sakit rawuh menika, Mas. Oh nggih. Mboten dalem mawon pokoke sehat. Sehat, sing penting tak untet. Niki tak nyobi, Mbah. Ki anu apa ki guyub macul ana. Eh? Ngomong apa niku? Ngomong grupe musike kuwi lari serap Demak, Kudus, Malang, Jogja. Wis nanggap GM guyub macul kuwi. Guyon maton. Heh, guyon maton. Wis sampe macul. Loh, engko gampang kondang, guyub macul. Percobaane pacul cengli. <laughs> kok kok malah sampean sing emosi wong aku sing duwe ora emosi kok. Lah kowe ora duwe empati kok. Oh. Kowe ora duwe rasa tanggung jawab. kono M3 kok simpati. empati. Ya, yeah. mau sing tak omongke semprul. Kiyo, kiyo rawuh. Pancene aku ya ora kok ya wajib banget. Oh okay. nggih. dari Blitar muncul ke arek-arek ki kompak keram guyon marwoto ki lah lah lah lagi dijelas nih lo padahal tas muni lah dewi guyon guyon maton Tonton. ini sekarang eh penyanyi musik anu <laughs> kata no ba dalu niki kata no akhirnya anu pak de rati minggir mawon sing lega ah minggir aja malah dijeloki nek karo iki Wong dhean samane iki patiku kok. Nggih <laughs> mboten lah, wong jenenge Trisno iki nggih ngoten niku lho, Ora Trisno. Nek wong dagelan wong tuwa karo lu ngancam patimu ya. Nah, iki sing tak keprok karo lampumu iki lho, Dek. <laughs> Akrab panjenengan akrab. Akrab Pak Dito karo Abah iki akrab akrab. Jarak jauh ciri wong kok ra wawu. Ora dianu Jawil ku darai ora akrab. dijawel wong arep dikeprok lampu ngewohne heeh aku dhewe bingung kok Lho, lho, lho. lha bingung ora digarak apa lha kuwi biasane Hmm, mau nak angen. Oh, lak <laughs> bingung mboten nggih. Wis kaya karepe ngumpani iki ngobong. Maksudku, maksudku gak dingonokne apa ora ngono lho. Ya nek bingung iki kok cacagak. Ah, ndak bingung kok cacagak. Bingung kok ora digarap. sebab ya bingung saiki apa kuwi sekolah ya ora mlebu, sinyal ya angel ora ya bingung sing di omah utawa sing Salah mau mau kontake ra sekolah ngono kok melu bingung. Lah terus piye? Kowe ra ngerti sedulur jenenge Rawan. Kuwi ra mah ya ora ana crisane <laughs> Loh, eh perkara rawan duwe apa-apa lah. Akhir mungkin modale ya mung rawan kecelakaan. Lah ya iki mayo tunggal dene nggon bingung iki mak ora oh. tas sekolah. Iki karo percil biasane kan breng-brengan karo guyon marwoto, guyon <laughs> macul. Nah, maton, maton. Lah saiki iki gamelan komplit dadi sing nanggap-nanggape. Nanggap. Walah, percil mayare iso nembang gamelan <laughs> to. Golekno tas kresek. Lho napa? Gamel napa? Perlu rupane koyo arep mutah ya aku ki. Nggih. Nyantai mawon lho, Dik. <laughs> Kok mesti ngono? Mau klambi putih tak ganti ngene tak bagus-bagusne lho. Kok cek molokne kowe nyawang aku arep mutah apa aku nek nyawang kowe ora geblek ngising lho piye? ngising iki sing dipangan apa ora ana sing diuntal Sombong kowe. Oh. mangan yo nek ora nunut kene mau ora mangan kok kowe iki. <laughs> Nunut ki po ngebis. Nek campur sari pisanan sapa? Napa nek Pakde? Dhisik sing nyiptake campur sari. Lah tuku mantos. Oh, mantos sing mbulak. Campur sari GA. Guyon kirun kae iki dadi siji. Apa? GA GK. Lho kok krungu-krungu GA. Krungu GA. Eh. Kowe mau GA wong samene iki ra budek. Kowe karepmu ni GK kelas. Aku muni apa ta? GA. A. Ha iki cah iki jujur kabeh doan. Lho piye piye piye to hang hang piye to mak? Ya awake dhewe kudu maklum. Pancen kan yo anu nyantol luntu to mak. Oh. Wis sompong ya. Sompong mboten wonten ta. Sing nyantol wis sompong. Ah, nyantol untu timbang pakmu. <laughs> Mulane aku tak lepas soparane jembar kubure saya. Wis amin, amin. Wis lepas. Wis nah aku muni. <laughs> Kowe iki saiki nang pertanian po piye? Ngapa to? Kok ngalor ngidul nggo contoh klopo hibrida. Pulane <laughs> nang ngene dilestarekke percil. Ya eh, ngene. anu eh, seledro weh arep bawa bawa ngimpi kula oh bawa ngimpi kok nek sampean sing bawa ngimpi nggih langgame engko ya kudu Mbak Deni wong nggih kersane ngertos kok Pak De heeh wong kaya ngene iki bojone iso ayu He? Eh. iso ayu tur suarane apa aku ora ngerti Kang Marwoto iki saurung entuk buke ya bojone penyanyi napa nggih Pak piantone yene oh ngoten viral cara saiki happy asmara. Biyen jenenge selfie eh selfie jila. Iki penyanyi. Wong enak iki. tau bunga iki atine. <laughs> Gumira kuwi. Kowe po tau dadi dagelan. Gitare Yujilah ki apik tenan. Saking apike keprukne ndase. <laughs> entek entekan sitok. Eh, lho apa riyen, Pak? Sing sing neruske Lastri. Ah tak kula oh, kowe arep pamer to. pamer piye to? Wong pamer kaya Ak wong kaya ngene kok bojoku ayu. Ayo dinteni ku wis sadar kapan. Lho. terus sadar kapan iki lho. Terus bojoku mendem nopo piye karo sampean? Ora ngene sadar njur gelo. <laughs> Karo masak. Mi Eneng sing jenenge jodoh niku Pak Dik. Mi iki sapa? Mami to. Deni asline Miatun. <laughs> Kumas aku mah. Men kaya luar jenenge Demi. Nggih. Demi Mor. Oh Deni nopo? Demi Mor. Demi Mor. Demi Mor. Sing nyanyi Mancing Jumadi kuwi. Mancing Jumadi nopo to? Niku luar lho. Lagu Inggris kok Mancing Jumadi. Oh ancen melodi, Dik. Oh. Engko ora urung salahke yoga-yogane. wong wae mancing dumadi ngene. Iki kon rene sik. Ya kowe bawase. Ah, Kulo tak bawase. Ya wong iki percilke wong ya nom kae awal pertama karire tari. Apa nek wong elek ibujune terus elek? Piye to Mas Brojil? Napa? Pertama kali jenengan dulu ketemu Abah Kirun terus bisa eh, merambah ke nopo Blitar ke Madiun niku awalnya itu seperti apa? Lah niku nggih kan kula dari apa? niku kan belas tahun. Nggih. Akhirnya kan Enggak, nih, ketemune, ketemune. Ketemune apa? Nggih, di mana? Ketemune apa niku teng Banyuwangi. Oh, teng Banyuwangi. Lah mestine kan roh dagelan cilik kok ganteng. Kok eh. resik, kok putih. Hmm. Eh, sopo to iki? Cangkemmu kok. <laughs> Kowe iki petuk aku pertama resik. Pripun, Mbah? resik ganteng cilik ngono resik hmm, nggih <laughs> kowe iki ketemu percaya gak aku petuk enek cili. cilik oh kaya bajing aku <laughs> eh asli kuwi tenan kuwi iki dek eh. ketemu pisan karo abahe cilik resik resik wis jam yo ya ora nganggo <laughs> apa-apa eh nek ya? kuwi tenan ngape ora gablek ora gablek nggih bener mosok to iki dhuwit 250 akhirnya tak tukok nih HP budal neng mati tolong atus tolong atus tolong atus seket tolong atus walah kacak seket ya ojo kacak seket iso, kacak seket ya jadi geger masalah le <laughs> oh. walah seket ya mau nih kacak seket ya oh, seket ya jadi masalah ya yang perkara bali ya geger orang yang lain moronnya ini bali ya meh gitu nanti terjadi perpisahan <laughs> Ora bisa. Ora bisa. Uyo sing kaca dulur. Oh ben ben bondo. Aku yo wis dikeprung ngejar dikandhake iki. <laughs> Eh, Bon. Bon apa dereng? Ngomong neh aku penemuni. Ora ora ndang nembang. Ora itu ganggu berarti ya. Ya ora oleh digowo. Kowe iki ngomongi ngono kuwi malah ki engko gak prei-prei. Kowe iki ndang nembang kok. Oh. Ki nek perkara omongane ngampek telung dina jek serep aku. Kok <laughs> menawa iki? Aki turu omong-omongan. Masa turu omong-omongan. Oh, enek ah. Wene ah. ora gatru. Ngambora. Aku iki suwi sarule apene ben bener-bener ben ruwangi roh. Nah aku ki bawa ku apik. Eh iya iya, kowe bawa karo gua anu Mas Petro. Pripun? Tinggo bernostalgia ngeling-eling. Ngeling-eling napa, Pak? Dagelan. Banyumasan. Loh ngiling-ngiling gendeng. Niki niku dudu gendeng dudu lagu. Oh. Tak bedot sepatumu. <laughs> Kowe ora usah nesu kowe. Sabar, Bawa ngimpi niki ngiling-ngiling Pak bawa almarhum. <laughs> Iku ora ora banyol. Nggih, Pak bawa Sri Mulat almarhum nggih. Duwer aku Sandirana bawa Lah karepe dagelan papat iki ben enek sing nom. percil tak ja ikene le karo latihan lah kok gak lucu blas terus disekores bawa rong tahun gak lendak <laughs> tenan niku sak saes tu akhirnya saya ngiatnya niku suargi Pak Satirono gue neng gini gini melok sopo oh, melok oh, dibelani dibelani ah, melok mbak Bowo apa dari abai aku dari abai loh pokoknya abai rakon muleh. Yus ning kene ae. Dewe wis arep pamit muleh. Kula badhe pamit terus kula ning kesi kresek abang kuwi. <laughs> Ngaku yo rono kok kresek tenan. Ora duwe tas, duwe tas uga. Sing tok ring kesiki tamu petake kancamu. Grecang. Wei Andi TB. Loh eh tak kok ora penak. Ora penak yo ngebis. <laughs> Nyo nyo nyo nyo dhewe. Nyo nembang. Rasa ngono kuwi. Rasa nesu. Rumangsaku. Eh, niki aja ngetokke kadigdayane bawa. Wong siang niku pun latihan soalnya. Eh, kaiki ben bawa ke cadang tak ora lungguh, kwebruk tenan wae kok. Enggak, enggak. Lungguh. Lunggu kok angel. Iki kok sing dagelan kene kok keras men. Keras, keras. Tenan wis, wis. Tuwek nek ra Kene eh. dagelan anarkis kok. Ngambara ing awan. Lu kok nyapung tepoki lho kok manuk apa piye kok? Iki kek, kowe sing sasar sasar hongku nang ngeploki kok kudu manuk. Nyambur we ngawang-awang. Angelangmu. Ya. Ya nek dagelan nyari nek jengger dikeploki. Kaya tirang. langut bebasan tanpo eh, pernafasane iki diulang piye to anu Kang pripun Kang yo alon bebasan ambil napas oh, lagi oh. ditutup. Oke, okay, Jadi bebasan ambil napas ki mau. <laughs> Sudah kira sadio ngoke maksude ambil napas ganti okay. napas biar panjang pernapasan. Oke. Okay. Nek isra meminit pernapasan. Oh, manage pernapasan.